Ciu plantoi havas memoron? Citiun provocan demandon proponis professorino Cristiani Calisto, faculo pri vegetal biologio en la Universitato de San Paulo, en Brasilo. Ni resumu la instruon de tiu eminentas sciencisto. Cio estas memoro? Gi estas la capablo conservi informon sed en ciu scienza faco ge havas apartan traiton. En medicino cae psicologio ge implicas cerbon. En computico microcircvitoin. En botanico sistemon ciu estigas reagon al shangioi en la medio. En biologio ge estas intime ligita alla ideo pri conscio cae post vivado de individuoi en la naturo. Oni appena o povus pensi pri vivo sen memoro. Tiu sense, yes, plantoi havas memoron. Se oni submetas ris planton al varmo de quardec sep centigradoi, gi probable mortos. Tamen, se du tagoen antaue oni submetis gin al varmo de quardec du centigradoi, gi eble post vivos la sequan de fion. Gi aciris resiston al la pli alta varmo per antaua sperto. Memor capablo esas avantaggio por resisto al plurei stimuloi en multei spezioi. La memoro de plantoi havas molecula in basoin en ciu cello. Gi havas genetican essenson. Exemple, tre seca climato lasas molecula in spuroin, ciui persistas et ciam oni acvumas la concernan planton. Tiui spuroi povas dauri horoin, tagoin, au resti por ciam cio faciligas estonta in reagoen quiam necesse. La diurna interna horlogio de plantoi estas tresen tema, cae permessas antauvidi vidi ciclain changioin en la medio. Tion fenomenon plei clare montras la sunfloro. En iui esplor centroi oni ec iam submetas plantidoin au treinado antau ol sendi ilin alla definitiva grundo. Tiel ili pli forte resistos al malfacile situatioi en la medio. Per simila procedo, oni povas treini iunain cepoin flori en la giusta tempo malgrau changioi en la temperaturo. Nun tempe, sciencistoi sin dedicas al el trovo de la vasta reto de moleculei sistemoi de plantoi quiui respondezas pri ilia memoro. Temas pri en profundigio en la moleculan biologion. One taxas tiuin esploroin tre gravae fronte al alla tutmondae climatae shanjoi quiui lasta tempe minazzas la naturon.